Podcast Prehľad s nadhľadom prináša najnovšie správy, rozhovory, postrehy a komentáre, ktoré nikde inde nemôžete počuť. My sme tu pre vás každý druhý deň. Podcast Prehľad s nadhľadom prináša politolog bez diplomu. Pravdu vám nikto nevloží do mysle. Je to niečo, čo musíte objaviť sami. Vitajte v 334. vydaní podcastu. Píšte, zdieľajte, lajkujte Odoberajte, ale hlavne počúvajte, premýšľajte a hľadajte na YouTube a na Slobodnom vysielači pod názvom Politolog bez diplomu. Tak o čom to dnes bude? Mám dojem, že politici vedia niečo veľmi vážne. Ten papiňák praská, ako som už minule hovoril, a oni nám stále nechcú povedať, ako nás ochránia pred atomovým spádom, pred smrťou, vyhľadovením, alebo pred smrťou z nedostatku vody? Prečo k nám netečie ropa? Či by sme nemali v lete prestať chodiť do Chorvátska? Povieme si o tom dnes a zaznejú aj tieto konkrétne témy. O hokeji a fandení, kto stal za Epsteinom, Netanyahu o jeho štyroch bodoch, na ktoré Irán musí pristúpiť v rokovaniach s Američanmi, ale aj nová aliancia Iránu s Afganistanom Vyhlásenie Štefana Haraby na gropnej kríze u nás Nemal by aj u nás byť zriadený analytický tím na vyšetrenie Epsteinových spisov? Ale aj úvaha Lucie Hubinskej ku vyhláseniu nášho premiéra Roberta Fica ku nedodávkam ropy z Ukrajiny. Treba brať do úvahy, že všetko teda svetové politiky naberajú na dynamike a ak sa dnes niečo povie zajtra, už môže byť všetko ináč. Ale poďme rovno na problém, o ktorom sa stále viac a viac hovorí a ak by som mal citovať nemenovaného politického klasika, ten povedal, že ak výjdu von všetky Epsteinové materiály, Amerika padne behom dvoch týždňov. Takže tak, a poďme na to. Je tu vážne tvrdenie. Jeffrey Epstein bol agentom izraelskej spravodajskej služby. Dôkazy Ari Ben Menaše, bývalý dôstojník izraelskej spravodajskej služby, uviedol, že Epstein po nábore Gislein Maxwellovou riadil operáciu Mosadu typu Honeypot, v preklade medová pasca. Otec Gislein Maxwellovej, Robert Maxwell, bol špiónom Mosadu. Obchodným partnerom Maxwellovej bol Charles Bromfman, spoluzakladateľ skupiny Megagroup. Megagroup je exkluzívny klub židovských miliardárov, ktorí financujú proizraelské ciele. Mária Farmer, prvá obeď, ktorá nahlásila Epsteina, uviedla, že celú jeho sieť riadili židovskí supermacisti, ktorí ju rasovo zneužívali a že operáciu viedla skupina Mega Group. Jeden z jej spoluzakladateľov, majiteľ Victoria's Secret Les Wexner, daroval Epsteinovi svoj meský dom na Manhattane v hodnote 77 miliónov dolárov. Ten slúžil ako centrum jeho vydieračského kruhu. Wexner bol jediným známym Epsteinovým klientom a zjavným zdrojom jeho bohatstva. Epstein získal prácu v Bear Stearns v roku 1970 prostredníctvom Alana Greenberga, člena Mega Group, hoci okrem učiteľstva nemal žiadnu odbornú minulosť. Člen Megagroup Ronald Lauder je prezidentom Svetového židovského kongresu a významným darcom Netanyahuovej strany Likud. Epsteinov právnik a dlhoročný priateľ Alan Dershowitz je zarytý sionista, autor knihy The Case for Israel, obhajoba Izraela a uvažovalo sa o ňom dokonca ako o zástupcovi Izraela pred Medzinárodným súdnym dvorom. Epstein mal vo svojom byte v New Yorku viacero stretnutí s bývalým izraelským premiérom Ehudom Barakom. Epstein a Barak boli obchodnými partnermi v technologickej spoločnosti, v ktorej pracovali výhradne bývalí agenti izraelskej rozviedky. Barak tvrdí, že ho s Epsteinom prvýkrát zoznámil bývalý izraelský premiér Šimon Peres, ktorý tiež predniesol smútočnú reč na pohrebe Roberta Maxwella. Wexnerová nadácia zaplatila Barackovi v roku 2004 2 milióny dolárov za nezverejnený výskum. Záver? Vzorec je nepopierateľný. Epsteinová vydieracká operácia bola nástrojom izraelskej spravodajskej služby, podporovaná mocnými sionistickými postavami s hlbokými väzbami na izraelskú vládu. A je tu múdrosť týždňa tí, ktorí sú proti fašizmu bez toho, aby boli proti kapitalizmu, ktorí nariekajú nad barbarstvom, ktoré z barbarstva vychádza, sú ako ľudia, ktorí chcú jesť svoje telacie meso bez toho, aby zabili tela. Tento citát pochádza od nemeckého dramatika a teoretika Bertolda Brechta. Dnes naozaj veľká téma je Irán. Netanyahu po návrate zo Spojených štátov vyhlásil, že existujú štyri body, bez ktorých sa iránsko-americké rozhovory nepohnú ďalej. Sú to tieto. Poprvé, všetok obohatený urán treba vyviezť z Iránu. Po druhé, zničenie všetkej techniky na obohacovanie uránu. Po tretie, zlikvidovať všetky iránske balistické rakety s doletom väčším ako 300 kilometrov. Po štvrté, továrenské priestory, ktoré sa nachádzajú vo veľkých hĺbkach a neboli zničené počas nedávneho amerického bombardovania, treba zničiť aj s ich zariadením. No, toto znie naozaj ultimatívne a Irán už vyhlásil, že napríklad obohatený urán vyvezie, ale s ostatnými bodmi to nie je také jednoduché. Amici majú viac problémov s útokom na Irán. Napríklad Spojené kráľovstvo odmietlo poskytnúť svoje letiská na americký letecký útok na Irán. Už pred časom som spomenul, že nie je dostatok protilietadlovej obrany zo strany Spojených štátov amerických. Donald Trump však vyhlasuje, že všetky prekážky k útoku budú musieť byť vyriešené do 10 dní a potom sa uvidí. Ale aha, čo hovorí najnovšia agentúrna správa? Irán sa spája s Afganistanom a to už naozaj niečo znamená. Zblíženie Iránu s Afganistanom a ochota Teheránu uznať vládu Talibanu je strategický manéver, ktorý výrazne mení plány USA v regióne. Hoci sa takéto kroky Iránu javia ako pokus o obmedzenie, celková pravdepodobnosť silového scenára zo strany Washingtonu naďalej rastie, povedal expert. Hlavným dôvodom rastúceho napätia je podľa neho to, že pre USA vznik iránsko-afgánskej aliancie znamená vytvorenie protizápadného bloku v regióne. Pentagon chápe, že ak Teherán a Kábul zosynchronizujú svoje akcie, Irán získa hlboký strategický vplyv a hlavne prístup k americkým arzenálom, ktoré zostali v Afganistane. To robí z Iránu oveľa nebezpečnejšieho protivníka čo tlačí zástancov tvrdej línie vo Washingtone k myšlienke preventívneho úderu ešte predtým, ako sa táto aliancia úplne vytvorí, pokračoval expert. Na druhej strane sa domnieva, že Spojené štáty sú kriticky neochotné opäť sa zapriesť do zdlhavého regionálneho konfliktu. Skúsenosti z 20-ročnej vojny v Afganistane zostávajú hlavným obmedzujúcim faktorom pre americkú administratívu. Priamy úder na Irán za súčasných podmienok, ak sa situácia vyostrí, by mohol vtiahnuť Spojené štáty do chaosu na rozsiahlom území. A to si podľa mňa nemôže dovoliť hlavne finančne. A čo potom, ak v období útoku na Irán zautočí Čína na Tajvan? Boli tu síce reči, že Amerika zvládne aj dva alebo tri fronty, no potom, čo americkí vojenskí experti vyhlásili, že Afganistan udržia ešte 2-3 mesiace a behom dvoch dní utekali? Neviem, neviem, kde je teda tá realita. K našej ropnej kríze pripájam vyhlásenie Štefana Arabína. Počúvajte. Vláda vyhlásila stav ropnej núdze a uvoľní Slovnaftu 250 tisíc tón ropy z núdzových zásob. Dôvodom je prerušenie ruských dodávok ropovodom družba, ktoré trvá 3 týždne. Slovenský veľvyslanec podal Ukrajine oficiálnu notu so žiadosťou o vysvetlenie prerušenia dodávok ropy, povedal Robert Fico. Maďarský minister zahraničia Peter Siarto vyhlásil, že vo voľbách 12. apríla 2026 sa očakáva bezprecedentná miera zasahovania zo strany osy Kiev, Brusel, Berlín a že tieto sily sú pripravené urobiť všetko, čo je v ich silách, aby zmenili vládu v Maďarsku. Fico nášmu americkému spojencovi odniesol na zlatom podnose zmluvu na výstavbu jadrovej elektrárne za 15 miliárd eur a tento spojenec nevie zavolať na Ukrajinu, ktorej exekutívu má pod plnou kontrolou a nariadiť im, aby nám a Maďarom okamžite pustili ropu. Orbánovi americký spojenec vyjadruje verbálnu podporu, no keď sa Kiev a Brusel snažia ovplyvniť voľby v jeho neprospech, nepohnú v tomto smere ani prstom. Opäť sa pýtam, na čo je nám taký spojenec, ktorý nás slovami svojho ministra zahraničných vecí Rubia chváli za náš postoj presadzovať národno-štátne záujmy, aby ich v zápäti hodil cez palubu spolu s nami, keď sa ich Kiev a Brusel snažia prekaziť. Ak máme takého spojenca nepriateľa, už ani nepotrebujeme. To bolo vyhlásenie Štefana Harabina a ja sa pripájam, že vláda by mala byť tvrdšia aj k mimovládkam, k verejnoprávnym médiám a k opozícii s tendenciou zrušenia niektorých strán darmožráčov a protislovenských štváčov. Aktuálna informácia, doktor Harabín prijal pozvanie do Moskvy prednášať 24. februára na právnickej fakulte Moskovskej štátnej univerzity, ktorú poznáme pod názvom Lomonosová univerzita. Prednáška bude na tému Porušovanie medzinárodného práva Európskou úniou. Gratulujem. Teraz zauvažujem náhlas. V britskej tlači sa objavili informácie, že za 350 rokov sa nestalo, aby policia vyšetrovala člena kráľovskej rodiny kvôli ohrozeniu vyzradenia štátnych tajomstiev štátu. Nemal by v tejto súvislosti aj u nás byť zriadený analytický tím na vyšetrenie Epsteinových spisov? Teda konkrétne, čo ak bolo vyzradené dáke štátne tajomstvo aj u nás? Ozaj, aj u vás ste zacítili zemetrasenie? Volal mi kamarát z Bratislavy, že aj oni zacítili otrasy a potom akýsi zvuk, akoby ranu. No už nevieme, bol to orešník, nebol to orešník, už to začalo, alebo len zemetrasenie s epicentrom v Šamoríne. Tesne pred záverom som si dovolil priniesť úvahu Lucie Hubinskej pre tých, ktorí by chceli moralizovať premiéra Fica za jeho postoj k Ukrajine na základe nedodania ropy. V tomto vyhlásení a v tejto úvahe sa hovorí. Dovolím si pripomenúť moralizátorom o ultimáte Roberta Fica, že imperiálny kapitalizmus sa vždy opieral o silu, ktorú uplatňoval a uplatňuje po celom svete napríklad Kuba, Irán, Venezuela, Gaza a iné. Niekedy je táto sila súrová a otvorená, ale často systémová a skovaná. Sankcie, sabotáže infraštruktúr či vytváranie ekonomickej závislosti a následné vydieranie sú formy násilia, ktoré liberálny diskurs zriedkavo pomenúva násilí. Hovorí sa o nich ako o legitímnych politických nástrojoch. Keď však menšie štáty alebo skôr politicky nepohodlné krajiny siahnu po vlastných nástrojoch vplyvu, slovník sa mení. Tento typ mocenskej politiky sa zrazu nazýva barbarstvo. V európskom ponímaní sa ukrajinská páka opisuje ako legitímny politický manéver či otázka prežitia, ale slovenská páka je cynizmus. Áno, kontext je iný, Obe sú však prejavmi správania uviaznutého v rámci tej istej geopolitickej šachovnice, ktorá je definovaná štruktúrovanou expanziou NATO, energetickými koridormi, sankčnými balíkmi a rivalitou veľmocí. Tlak sa môže vyvíjať, ale len niekomu je dovolené ho použiť bez morálneho odsúdenia. Je jednoduchšie moralizovať premiéra, odkazovať Slovensku nech vystúpi z EU, než analyzovať štruktúrálne rozpory európskej energetickej závislosti a akceptovať, že v rámci Európy existujú rozdielne historické skúsenosti, rozdielne ekonomické pozície a rozdielne predstavy o tom, čo znamená suverenita, solidarita a legitímne presadzovanie národného záujmu. Oveľa pohodlnejšie je udržiavať ilúziu morálnej jednoty, než priznať, že európsky projekt je zároveň priestorom konfliktu, asymetrie, mocenských hier a dvojitých metrov. Skutočná debata by preto nemala byť o tom, kto je viac cnostný, ale ako vybudovať vzťahy a energetickú politiku, ktoré nebudú stáť na selektívnej morálke a dvojitých štandardoch, ale na transparentnosti, reciprocite a realistickom pomenovaní moci, ktorá v Európe aj mimo nej neustále pôsobí. Toľko Lucia Hubinská. Poďme k hokeju. Slovensko skončilo na zimnej olympiáde v Taliansku štvrté. Amerika prvá a záverečný zápas tohto turnaja priniesol prekrásnu reklamu na hokej. Teraz prinášam úvahu o hokeji a fanúšikovaní od Maroška Rešetku, ktorá vznikla po zápase s Američanmi. Počúvajte. Už večer boli reakcie na výkon našich chlapcov rôzne a tu sa vždy ukáže sila ducha a vierohodnosť našej fanúšikovskej hrdosti. Keď sa darí, hosana. Keď prehráme, ukryžujme ich. Dostali sme včera poriadne delo z hora, ktoré nás opäť pekne vráti na zem lebo sme lietali vysoko v oblakoch a zbierali v myšlienkach plody, na ktoré ešte nemáme. Vypisovať tu z prostosti, že zasiahol Rubio, že rozhodcovia, že farba dresov a prilieb, ako exceloval blbec Lindner, keď to vadilo našim, prečo to nevadilo rovnako Američanom, v televíznom štúdiu sú teda totálne nezmysly. Treba športovo priznať, že sme včera na túto triedu hokeja nemali, že náš súper hral hokej z inej planéty, na ktoré my ani pri maximálnom vypeti prosto momentálne nemáme a že treba ľudsky stiahnuť širák z hlavy a popriať Američanom k postupu do finále a ku konečnému víťazstvu, ako vieme. Vraj boli hrubí, agresívni a provokovali nás. A videli ste ich niekedy hrať inak? Ja za môj život nikdy a naviac im niekto dobre poradil, aby v nás prebudili tých neskrotných oravcov, liptákov, mládencov z pohronia, detvancov, z podpolania a šalených východňárov, ktorým keď brnkne niekto pred nosom, vykýpí im žlč a zovrú peste. To bola jedna z vecí, na ktorú sa nám dovčera darilo odolávať, ale včera večer sme disciplínu totálne nezvládli. Ďalším faktorom bol pre mňa brankár a len sa potvrdilo to, čo som písal po zápase so Švédmi. Vychytať zápas s Fínmi, keď drží mužstvo spolu za dlhší koniec a hrá super, je dobré. Vtedy, keď góly dávame, stačí aj to. Ale keď nejde mužstvu a z piatich gólov Švédov sú tri tvoje a včera brankár pustí hneď prvé dve strely na bránu, je slabé. Môžete ma ukryžovať, ale je to tak a aj preto samo pri všej mojej úcte k nemu chytá AHL, keby chytil z 8 striel 9, je v Bostone, Montreale či inde v NHL. Neznamená to ale, že nie je dobrý brankár a skvelý v chalan do kolektívu. Tak ako aj kapitán Tatár, ktorý už ale tiež ťahá za kratší koniec a včera sa to jasne ukázalo. A chceme postaviť mančaft na novej generácii okolo nášho nového Jura Jánošíka, musíme poskladať okolo neho hráčov, ktorí budú stíhať nielen myšlienke, ale aj rýchlosti dnešného hokeja na lade. Toto je ale debata na iných, ktorí o tom rozhodujú a my tu môžeme akurát polemizovať, prípadne sa hašteriť. Vždy sa musí upliesť byč len z takých prútov, aké máme v rukách a preto zostávam aj napriek pár kritickým poznatkom stále na strane chalanov a verím, že dnes o medailu ešte zabojujú. Hoci vo vzduchu sa nesie povera, že na tom istom turnaji sa s rovnakým súperom dvakrát nevyhráva. Aj motika vie, aké vystreliť. A keby aj nevystrelila. Zaslúžia si naši chlapci našu fanúšikovskú vernosť a úctu lebo keď my sme počítali, koľko máme hráčov z NHL a KHL, tak zajtrajší finalisti ich majú všetkých. Sme malá krajina a môžeme pri priazni a dobrej konštelácii hviezd prekvapiť, nemožné je ale z našej strany, teda pardon, srať akékoľvek medaily ako na bežiacom páse. Všetko dobré vo spolok. To je ukážka, ako sa to dá slušne zhrnúť. Za mňa na dnes všetko lúčia sa Monika a Dušan Dám ešte moto na dnes. Neprestávaj byť dobrým človekom kvôli zlým ľuďom. Do počutia zajtra.